realidad en este país tendría que haber dos partidos nada más. El Partido Socialista y el PP. ¿Qué dice Jimmy Colgado? No hay que salir a la calle. Y cuando se sale a la calle, coño, sal con gente guapa. Porque las manifestaciones. Yo en mi vida he visto gente más fea, me cago en la leche. Para proteger a las personas que están en peligro de perder sus casas por causa de la crisis. A ver. Lo que hay que hacer es crear más casas. No fuméis más. mane mititze adoramen Ez gara zure es que que nos sortu daitezke osasun kalten erantzule egiten. Se empeña en defender lo indefendible y recurre a la falsedad y a la manipulación. Es consecuencia de haberlos legalizado. Creo que es una terrible irresponsabilidad porque lo que está haciendo es hacer un daño irreparable. Y solo ha servido para que creyese que tienen razón y para hacer cosas aún peores. Y es que hace la vida imposible, por lo tanto tiene un gran déficit democrático. Tiene que anunciar que disuelve sus estructuras y si no lo hace por las buenas va por las balas ostegunero. Zentzelik! Irratian! Matxura buruan! Daibili mundua! Nuni biliko mundua! Eh? Auskalo Ez nauz entzuten, oren? Ah, bueno, beto Auskalo, noni biliko den entzule baitia Mundua dagoeneko Kosmos, mikrokosmosan, maxikrosmosan ah, ma Kambio kromos, eh, krom kromosondas bai. eh, Merkromina bai. eh, bai, Materia Kosmosiko bai, bosoia Kosmosis Auskalo Nola reproduzien zara, kosmosis engatik Bueno, zure maitia, hemen txegaitu zu, beste ostegun batean, zure txorakeri, azte asteroko dosi hau prestatzen Asteroko astakeria Bai, prestatzen Asta, bai Horregatik gana, astakeria, asterokeria da Bai, baina eh? egia egia san burua metia gustu matxura eske moztu zaitu improvisatu egiten dugu la pizka bat bai e, asteroko mm, ordu ordu bete hau e, eh, txorakerien ordu bete hau baina edo ze bai, kasuan eh, erdia improvisatzen dugu eta beste erdia kopiatzen dugu bai orrun bueno ba. eh, merito handiko gauza e, bai. meteorito meteorito ikara garria deko zaiguna gainean bai biharren batez ere baina gaurkoan entzule baitiak badugu nor sorriendu se badakigu ba e, euskal beste punto batzuetan, beste egun batzuetan entzute gaituzuela, baino gaur hemen zintzilik irratian horretan osteguna da. Eta zer dugu gaur ba? Abai. Ah, Santa Cecilia eguna! Ostia, baina hori ez da princesa. Eh, eh? Zea, Felipitoren Andrea. Ez hori da, letozia. Le, ah, letoriakoa. La, toia, la toia da. Ah, letozia Jackson. La toia, hori da. La, ah. ez, la, Jackson, ez. Eh, Jackson. La, la, la toza agirre, nola da hori. Zakilla, zakilla Jackson. Jackson. Ah, Saquilla. En África. Ah. en África. Saquilla. Eta gizantea, gizantea zakila. Eneako Zakila eh, Jackson. Ah, Zakil O'Neil. Zakil. Zakil O'Neil. Zakila Jackson, no? La polla. Ez eh, eh, baina jakin dezazun. Ez badakizu horrein buruan baitia. Eta gurentzulek ere ez badakite. Bai. Santa Cecilia, eh? Santa Martirra, Martiria, eh? dugu, eh? Zergatik Martia martitzena, gaur ez da osteguna, eguestena. Bai, bai, bai, Ez martitze, martir, Ezer. Ezen edut, emakume hau, santifikatzea nio martirizatu omentzutela. Eta, ez da... Matxura, matxura, matxura, matxura, matxura, matxura, matxura, matxura, matxura, matxura, matxura, matxura, matxura, matxura, matxura, matxura, matxura, matxura, Eh, eskatuta nago, tío, santa da santa, santa, santa, satan, satan satan agian bai, baina santa santa. Eski niska, uniska uzitzeli, ai zen con eska, va, va que va en patrolla dula, pat pa pa patrolla. Pa, ver, musikaria libre behar ditugu. Ez, ez, ez. Azkatu, patroi gabe. Ez du aztrainera batean. Ni patroi amo ni patrona. Ez du aztrainera batean, edo arraun egiten eta patroi baten behar dut. Ez, ez, ez, ez. Hau da, kristauen. Patroi esplotatza ya da. Usari bat eta gaurkoan musikari ere guna omen da. Ah, eguna, vale, ez patroia. Eh, Kedu patroia, hemen bat izu dena horizontal egiten dugu. Baina, eh? hori ospatzeko entzule maitiak, ba, Euskal Herriko hainbat ez izkindetatik, edo, edo, edo esango beharko, beharko genuke, ba, punta guztietatik, bidali dizkiguten gure entzule maitiek, bidali dizkiguten abesti majo batzu jarriko dizkizuegu. Hala. Bai, bai, bai, gaur, saioko, kontenido, kontenido, edo, eh, bueno, eh, bete degun, bai. zea, mobilakin, hmm. ia guztia musikala.

aio E, posta, e, posta Gure posta da Matxura buruan abilduan gmail.com Matxura buruan abildua gmail.com Bidali, bidali nahi duzu ere eh? Albrizia Edo etxetik soberan daukazuen edo zer gauza ere, bidali Oida, bidali, eta, bueno, eh, gaur esan barego gure bai e, gara e, eusko jaratsirra berria osatzen nahi dela ah, Berez, e, eh, junbarko gara entrenatzen, junbarko gara mm, audio berriak eh, errekopilatzen bai. Junbarko gara ere bai pertsonei berriak asmatzen ah. edo imitatzen Ah. Hau da, e, e, nola, nola e, e, egin dezak egun emendik aurrera, matxura, em, inigo murmullurena Edo, e, inbitatzen, ba. esan nahi izan duzu, ez da? eh, inbitatzen, bertara etorri daitezela, gomendi, bai, bai, bai, inbitazioa, emat. Ba, baki zute, eh, baki zute, eh, alazter lehen dakakari berria izango dugula eta inigo murmullu, Eta, claro, inbitatzeko, zen nola, nola egin dezakegun, nola esmatu olako hauts bat eh, bilatu, e, kokatu e, buruan, e, matxura? Ba, ez da Kokatu buruan, olako hauts bat, e, pos, eus horre zara, matxura. Bai. bai, bai, bai, fijatu naiz. Fijatze, fijatzen bazeat, eh, entzule, maitiak. E, inigo murmuloren ahotsa da, nahasketa bat. Eta da, erregiaren ahotsa, baina gero... Mm, e, erregea e, katarroarekin Pues con ah, la coach eh. badoka. Burua metia hori. Español, hori, hori. Español, bajar, edito. Español, español. Hori, hori. Bai. Me gusta el ello más buño en el. Eso sí, cusi va en. Eso sí, cusi va. Uche, a dugun web web on eh? Eh? Web on tan. Bai, web on. Iker, Iker Jiménez, eh, que daukan web por tan. Eso sí, ya curriba. Persona vera direla, eh? eh? Eh? borboia, bor, eh, murmullo, murmullo laguna. Bai. borboia da baina baina burbuia eh, edo murmuia makilla makilla makilla je pizka bat ematen dula ah, baina zer murmuio edo burbuio eta eh, eh, burbuio eta hor eta, eta ba, ba, hor geratzen zaizkion aditamento hoe edo edo, edo arpegitik ateratzen zaizkion beste beste apendize hoe disimulatuta ah! ah! eh hortzen du murmuio eta eta eta eta bai, bai, joan garen bai, arteko laguno que eh, esa cosa de ce hostia idea hoe que esa de bai bai bai eske gaur Eh, bueno, gu, gu erregearekin gaude, eh? Ez ba zenekiten, gu erregearekin gaude eh? Baina, baina, erregea gurekin dago eh, Erregea gurekin dago, hori da eh, Ez dela gu bere alde gaudela mm, Eta gure esan nahi Gu erregearekin gaude Hemen txe bertan Erregea dut hemen ondoan, justu ondoko logelan Egon gelan barkatu bai. Bera hor deskantzaten nari denean Trago bat Zola saldi, bueno, itxoiten Itxoiten, eh? Bai, bai, Alkoli gabe, itxoiten ari da hor bertan, bera bakarrik Eta gero, hemen edukiko dugu berriz ere, esklusiba hori da! Unibertsio mailako da, oso kezkatu agadelako bere gorputzako atal bat mm, eh, Daki guondo doan edo eh. desente desarretu duelako edo ikusiko dugu gero Edo eh? agien, erregea bera bere gorputzaren atal horren apendize bat baino ez alda Agian, agian, agian, agian, agian, agian, agian, agian, agian, agian, agian, Hori ba, erregea izango degula eta e, gogorate barego, hogeien, e, azarako hogei, pasazala, ah. gara gutxi, e, frankoren, zean, franko eh, Franco hiltzan eguna, edo ez dakit nola esan. Eh. bueno, lehenago hiltzan, baina, bueno, eh, hori izan zuten mumia bezala, e, itxoeten, itxoeten. Ba, bai. Frankoen frankizia bihurtu den de, leku hori e, diru publikoekin mantentzen dena, baile de los caídos. Mm. Hor, ba, epatu behar ba, bertan, e, guztion diruarekin, hor, mantentzen da la, olako katxarro bat. Ba, bai. eta, hogei, enean, eh, ba, or, fasista eta falajista eta e, eh, xixista eta e, eh, ista nakaz, eh, bukatzen den edozein gauza, hor zoten guztiak, e, e, alto, Jaquina. eta arre espaio ez zeura jurgarri libre! zei data esanguratsua den monstru guzti hauen zat. Egila esan, ba, ba, adibidez, ba, inestrillas eta bere lagunek erabaki zutenean josu Muguru adibidez e, garbitzea, ba, eta, data hori erabaki etzen kasurida ez izan, bereentzako alako mistizismo bat dagoelako data honen atzean e, egia esan e, e, joaindik ere f, gogorra egiten da alako jendetzak ikustea interneten biltzen direla dagoeneko ilegalizatua baino ilegalizatua go beharko luken bai hori da konbogatik eratuten ez, al, ez aldu esaten eh, Espainiako legedi hau eh, kondenatu behar dala ez kondenatu behar dara, hau ez zer kondenatu aldute, eh, frankismo garaiko guzti, movida guzti Badakizu, eh? abako jendilakaren zer esaten duten normalean, oso egoera plazidoan bizi zantzala eh, jende guztia eh, de garaia. Plazido sido domingo. Bai, Plazido bai, bai. domingo, bai. Bueno, laguna, pues hori, hori, eh, hori gogoan, eh, mm, gero izango dugu, eh, Xavier Euskal Txendize. Eh, Xavier Euskal eh, Txendize. EITB, este nobe, hor beti agertzen dana, hor, eh, zenbat irrat, eh, zera, tele saio dauzkana, bai. ez dakit zenbat pilota partido retzimitzen diona, eta ez dakit ja laster e, boloak retzimiteko dituenak, bai, ba, bolo bai. partidak edo ba, petanka partidak ere bai. Ba, gizuen, zule maiteak, bai, Xabier Euskal zain ditze gure e, irrati saioaren kolaboratzaile zaharra eta lagun zaharra dugula, eta bertan etorriko zaigu, e, me, ze, esan, esan adigu gainera, esan adigu off the record edo, e, edo, pixkat, esan adigu ba, etebeko saioan ez diotela usten, berak egin nahi izango luken saio mota egiten. Eta zintzirik irratirea turuzeku, gaur bertan bere saio berria esklusiba ele aurkesteko. Pisitaria! Pisitaria! bai. Aurrekoan e- e- egondu zan eh, Xabi Alonso erekin, eh? Zin hori? Xabi eh, Alonso? Xabi Alonso hori eh. zea da... Ez Politikaria ez... Ez... Hori... Formula 1 nibiltzen den tipo hori alda. Ah, uste bai ez, ez? Bai, edo, ez al, ez altzun egin salto bat estatoferatetik, eh, ez dakit. E, Bueno, bueno, tira, bueno, va, ba, hori, kasuan. Echare el resto al eh, izango de gula, irratxaren buka eran. Lehen, aipatu dizuegu, bai, entzun maiteak, gaur, Santa Cecilia dela, musiko, musiko en eguna, eta horre xeatik, bagaur, musikari tarte berezia eskeniko diogu. Hori da, eta mentxe dakagu lehenengo, makarra okea, gure eh! lehenengo, makarra okea bestida. Bai, gure lehenengo. Zein da, zein dakagu berta. Bai, ba, ba, ba, ba, ba, ba, mira, eh, Iñaki urto de akin, eh, Iñaki urto de batek bidali digu, bai. Urto iunto Iunto bai. Ah. Ba, eh, Iñaki deakin, ez du jartzen zerritikan bialtzen digun bere maketa, baina bai esaten digula, ba, bueno, abesti protesta moduan, pentsatu dela, abesti hau, ze azken boladan, mm, arazo mm, legal ugari omen ditu, eta arazo ekonomiko larri bat atorkio gainera. Ui, ui, ui, bai. bueno, beste, bueno, gainontzeko iritar bezala. Bai, ez dakigu, ez dakigu. Ez dakigu, ez dakigu. Zer gertatuko zailon, ba, gure inakiri, baina, bera, kontatuko digu, urrengo abestian, e, infartoaren infartoa, deitzen da. No. Infantoaren infartoa. Infantoaren infartoa. Infantoaren infartoa. Auzkalo, entzun dezagun. Guarden entzera. Uno muy borracho, muy borracho, estaba muy, mamado mamado. Eh, hola, mi negra, ¿bailas? no. Y te voy a dar cuatro motivos. Ah, Primero, porque estás borracho. Segundo, porque esto es un funeral. Tercero, porque el Ave María no se baila. Y cuarto, yo no soy tu negra, yo soy el cura. <laughs> son acusaciones muy graves. Y por lo tanto, bueno, estamos esperando a saber cuál es la reacción del señor Mal. Perdón, del señor Mas. Hemos pasado un miedo que no te puedo imaginar. La exministra de Vivienda también ha mostrado su opinión. En su cuenta de Twitter, María Antonia Trujillo se ha mostrado contundente. El que tenga deudas, que las pague. ¡Ole los cojones! A mí me da pena el chico. Hemos hablado con sindicatos policiales y nos decían, la previsión es o que no pase nada o que pueda pasar cualquier cosa. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. <laughs> Así es, Matías. Ahora mismo lo que está ocurriendo es que hay algunos manifestantes... Coño, yo. Estamos escuchando helicópteros que están sobrevolando la zona y la gente, como podéis ver, se están empezando a correr. ¡Escandalazo! Cristina. No oigo nada. Me alegro mucho. ¿Me, me oyes? que decía que, que Se me ha colado algo, no oigo nada. ¡Cállate, niña! Cristina, ¿me oyes? Se me ha colado una imagen del Parlamento. Yo sé está ¿Cómo están ustedes? ¿Qué? ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Ah, ah, creía que bien, pero mi líquido los niños decían bien. Friki importante Te voy a preguntar por el entorno, porque eh, es llamativo. Cuéntanos dónde estáis eh, y por qué ahí. Sí, pues estamos en el despacho de Reposo Carrero, de, de eh, de Reposo,

God

hori bai, trona bat, dago, baina ere erari ekartzen dute. Bai, bai, oso ondo, oso ondo. Bueno, la gurekin daukagu a su papada real. Juanca. Hau da benetako papada. papada Papada real. Que la papote regio, ah, papote rex. Chapapote de tal, vamos. Bai, bai, bai, bai ba, eh, eh, azken moda hontan, ba, claro. Eh, bai, fijatu gara, gure monarkan. Ai, erreka. Jaude bai bai bai. Sinolako cacharro a tirasa yo no rao. Bai, bai. bai, bai. Pues bai, eh, gaude zurekin. ...ez bakarrik zure zure familiari gertatzen da izaizki arazo ekonomikoen arira <clears throat> ...baina... bai, ikusten ikusten ikusten ikusten ikusten ikusten agertu ikusten ikusten ikusten ikusten ikusten ikusten ikusten papadarekin. Oi! Bai, bai, Juankar, baina Juankar, et, ...len lehen, lehen bizarra usten zuen eta disimulatzen zuen, baina... Ui, orain, orain ja, zaila doka, zaila doka disimulatzeko. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Baina bai, bai, lagunok, e, gu gaude erregearekin, eh? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ba, mm, ba, eh, mm, eh, ba, bat gure erregeak, ba, alako kostumbre arraroak dituela. Bai, bai, bueno, eh, Eh, Juan Carlos Ebrimón, bakizute, ba, zendan, bai. eh? Batzuetan aldaka apurtzen du, ba, ez, ez, ez, beste batzuetan, ba, bizarra luzea, usten du? Oi, ze bizarra luzea, jama, jama. Ta, a, a, bueno, bueno, orain, luzea utziz, utziz duna, eh? eh? Tira, ba, eh, luzea baino, eh? Zabala, eh? Esan bergau genuke. Ba, e, zabala baino, ikaragarria dela, esan genuke. Ikaragarria baino, Kristona, ez da? Kristona, bueno, ba, asunto da Kriston papala utzi duela bai, bai. Kriston papala Bai, Bai, bai, bai. Eta zer egin behar da, entzule maiteak, Juankar, e, eh, e, eh, a ber, diguzun, ze, zer egin behar da, e, e, gure entzule maiteak jakin nahi izango dute, papadal guze hori, e, utzi alzareko, handil zabal hori edukitzeko, nola lantzen da hori? Ostia, keston, hori kriston lana e, eh, bai, matxura, bai, bai, bai, bai, bai, gorra dala, e, eh, bai, lagunok, bai, bai, bai, bai, bai. Eh, lortzeko, lako papada bai, handia lortzeko, bestea beste, pauso oso horra jarraitu behar dira. Adidez, zonte bateako, egunero marizkoa ajan. Hostia, bai, eta egunero, baita ere, bi litro gran reserva dan, behintzat. Ba, eta egunero, iz, ba, solo milota kambiar pintxoak, bite, bite, lipo, eh, geratu arte jaten. Bai, bai, bai, eta bai. horrela, bai, horrela, kriston papada hortuko bai, ez gure erregea bezala, ben da buena. Eh, bueno, ba, eh, gai honen inguruan aritzeko, bertan daukagu, Espainiako erregea! Hau pasa, bentsa dauka gurekin, Juan Gar! Kaixo, Juan Gar, badak izuen ez gugala elkarrezketak egiteko erretetxeak baimentzen duen Euskal Herriko komunikabide bakarra! Oh, bakarra garala, eh, gu hemen, eh? Bueno, ba, Juan Gar, eh, zer moduz, eh, Gabon? Buenas noches. Gabon, Espainiako prentsak eskatuta dabil, Juan Gar, horra azpian, latera zaizun Bapada! Haundi ba, ah! horregatik, eh, bebe? Bai, bai. Bueno, bai, baina zer da hori, e, eh, Juankar, benetan, ez guzu, esai guzu, eh, eh, hor e, ez zer da, infekzio bat, gran handi bat edo, agian demokraziari alergia diozu. Kataluñan gertatutakoak eragin dizu papada hori atatza. Puz ez beteta egon behar du. Ba, puz, ah, erazka, eh! Inflazioa baino, pidio, o sea, inflazioa baino puztuta guada daukazu hori. Gaur egun inflazioa inflazioa da. Inflazioa! Pa, pa, PAPA! pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, duzu, eh, bribon, eh, bribon, bribon, borbon, eh, borbon. Zer haukazu papada zabalorren barruan, eh, kontrabandoa, kaso, ez, eh. Zer akazu? Irakiko zutxupen arma famatu horiek hor daude. Ala da, aznarri deitu, segituan a dizu alako. <laughs> Matarme y ponerme un pino Con la suerte. Solo voy hacer una prensa. Matarme y ponerme un pino en la tripa. Solo voy a hacer una prensa. Un pino la tripa. Solo que hace. Un pino, bueno, bueno, bueno, las hay lasai. Comunean, hori, Ay, Las hay, Bueno, tira, jarritu zau, Bai, bai, bai, ba, hori ba, uste zu jarretze zula galdezten, eh? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, da, ba. ze? Ba, bai, bada, ba. <laughs> du, ikusio bat? Bai, eh, eh, ikusio militar bat, bere bat da, jo! Bai, ikusio, ikusio, bai. ba, ba, eh? zure porno bilduma Sofía topa ez ditzan topa en la tapa. Bai, de Sofía te fías? Porque no te calla. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, zure papadara Papada. behar dutela dezauzio posiblo batetik babestu alizateko oh, eh, ostia baile de los ekaidosetik dezauzio oh, edo, edo, edo, edo, edo, Juankar zurrumurru txakaldira bueno, elizateke izango franko zure 爸爸。 dela la dela hartuta, eh? Papa da, papa da, papa da, de papa da, papa, da! papa, papa da, papa da, papa da. Egia da, egia da, Juan Carlos zaitu zaite, mesedez. Egia da, hor barruan, eizatu zenuen elefantearen marfila dara mazula, trafikatu alizatiko. eh, edo agian ez da papada, eh, bertan dara mana. Agian elefante eiztariek trofeo bezala elefante, en belarria izasten dute aurpegiaren azpian eta elefantaren belarria dauka horra azpian Baliteke bai, bai, Baliteke, azken aztean ikusi izan dugu bai politikari bat, ba, ba, ba animali baten potroak buruan jartzen zituela egizan zebile lako eta ez dakit zen ba. liturgia dagoelako eiztaren munduan eta eh, bideiatzeko eh, Juan Kar... Eh, bideia, bai, bai, bideia Arrezuak ematera dizkizu, ez ez ez Hau, e, eh, horrelako poltsa batera matea <laughs> papada horrekin eh, eh, Globos, bidaiatzeko aukera bai izango ez zula bai, ez da Globoa baino eta baina gati izango nuke eh, Globo baino zepelina dela, eh? <laughs> Ez da, zepelina un dia Tira, zepelina, zepelina Egun ero arrapatzen duzu Ez de kasuan eh, Juan Carlos ahí guzu Papama horrekin ba, Egazkeñan eramaten duzunean, nean Billete extra Horrekin R4. Eso no lo sabía. ¿Cómo? Eso no lo sabía. ¿Que no lo sabía? Eso no lo sabía. Vale, Pues, bueno, eso eh, te <laughs> eh, eh, Guasen bai, bai, eh, bar eh, Eiza, ez dugula kiroltzak eh? es, eh, hemen eiza ez da kirola, eh? Es, Orduan, es, hortaz ez dugu Baina, egia da, azken bela txapelketa irabazi zenuela, bela. zure ¡Y Ikaul, dios! Horrela bai, horrela edo, edo que que irabazten du, claro, zure papada, eh, atera, eh, eh? aizearen eh? kontra jarri eta eh? kristo eh? hartzen zu. Baina, hori, hori, hori legezko alda, lado Hori eh? trampa da, Juancar! Y lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Ah, Vale, vale, vale. No vuelvas a sacar la papada ah, con en el en el Banca arte bat egukitzare, ah, edo zeinek badu, eh? Baten bat, eh? No no saques la papada de nuevo, Juan Carlos, en las eh, cuando vayas eh, en el barco de vela ese. Edo zein kasuan. Ba, ba, orain ba, ba gure elkarrizketa eh, minutuak ba bakizu dei eh, irratian ze garrantzitsua den demora. Ba, ba, ba, orain familiarekin sartuko gara. Eh, eh, sí. Eh, bueno, bueno, bueno, obe sanda, eh, sartu ez. Eh, bai. familia talarekin guaz. Eh? Ah, bai, bai. bai. Irutzen bazaizu bai, horrela politikoki zuzenagoa eh? Aizu, aizu, Juan Kar, zure biloba Zainzea tokatzen zaizunean eh? Hau da, hau da, biloba zain du Kanguro lanak egitea Dagozkizunean Hori eh? eh, da, kanguro lana egiteko Literalki interpretatzen duzuta Marsupia egiten duzu zure biloba Papa, babarru Eta bat <laughs> <laughs> Bueno, bueno, bueno Eta hola lektura Aldizkari eh, irakurri dugunez Ez duzu dala bakarrik eh, abiltzen zure ilobak eramateko. Dirudienez, ez, ez, ez. Dirudienez zure biloben laguna, eh, zaintzaleak <laughs> eta bizkertzen guztiak eramaten dituzu. Zapapada ba, errazo, jozpen. <laughs> Hazen eurakoa. Ai, zeper indi. Ai, hain dik behintzat sekurako ikusmina dut gauza bat eiteko. Eh, eta e, gustatuko leitzatak ez zure papada que artuike venga Juan Carlos tú tienes Juan Carlos barrumbe de montre su un jaquiteco y su venga venga su su su papada su majestad zure papada barruan begiratu nahi dugu utzi digo su hostia da hori 10 mil millones de pesetas. 10 ¿Eh? mil millones de pesetas. ¿Eh? no sé si decirte que suelto, que guarro. ¡Joder! Venga, Ori, Urdangarinen fiantza data! Fiantza! Ostia, behar! <laughs> zuk, zuk, erregea, zuk horretuko duzu sortzi miai euroko fiantza hori! Hola! Zule baitiak, hemen bueno. txe, entzula li zanduzu, eh? Beste, mundial mundiala! Beste, Esklusiba mundiala! La hostia! Bebe, eh, eh, bebe, eh, bebe, continuo un espacio temporal oh. maileko! Esklusiba bat! ba, entzula li hemen zuen, saioan, matzure, bulandirin, mundu, ale! Gare, Bueno, la, erregea bai. agortuko dugu bai, erregea hori bai, baina privatuan eh? privatzen privatze, pixka bat eh? ekarri dituen reserva guzti buenas noches buenas noches vale, vale, vale Juanca, rasai Juanca, por, por qué no te callas? por qué no te callas? pues hori, eh pues... vete ya, tío vete ya, vete ya porque, tío no ves que ya estabas dando aquí la chapa se mora gizon joder eso no lo sabía vale, vale ¿qué eres tú egintza yo, eh? humorea gizon uf, bai bai bueno, lagunok que eh benetako eh, <laughs> elkarrizketa honekin, mm -hmm. elkarrizketa izan deguna. Sí, eh, bueno, oitz, vale, vale, vale, ya, eso, eh, alde, alde, alde, alde, alde, alde, ya, eh, vale, vale, eh, alde, mendik, alde, mendik, a ver, seguratak, kampora, seguratak, eh, bota, bota zazue tipo hori, bai, eh, bai, el de la papala, bota kampora, papala duro hori, seguratak, seguratak, Coño, bueno, ba eh, Santa Cecilia eguna denez, lehen aipatu dugun bezala, eh, eh, beste makarra, que beste abesti barne dugu, e? musikaria sinditzen garelako! Bai. Bai, bai, bai. Hone, hau gainera, hau gainera bai, bo, bo, boxealari afizionatu bat. Bai, bai, bai, bai, bronki, bronki, beti, bronki. zea, bronka bilatzen ari dana. Nunga da, hau, altzakoa, bidiretakoa, nunga da, bil, bil, bil, bilbokoa edo. Pues ez daki, gronksekoa agian. Gronksekoa. Gronks, ah, de gronks. Donostako gronksekoa izoko. Ah, claro. Uste, bai, bai. Eta bera bestia da, eh, ulkabilkalaren begilla. Ulkabilkalaz. Ulkabilkalaz ukabilkadaz. Joño, bi, bai, bai, bai. Violentziaren apologia egiten mm, Ez akigu, baina kirola egiteko balio du. Venga, guazen entzutera eta jarraitutu bertan. gaite, come te a rica rei, ve di ahora, ve di, buka te, pori di rei, u da jabra tudo da chute, pe a miste na. A sei no la co, otia chara, garpuza dana. Pa que cara baña, dire ego petita chara. Gili fallas Komplexu adaukat Zergatik tokatu zaineri Lanean gauza guztia ibai ez esan Bankuetxean adosta amen beti Azkenean barruko apustu egin zait Kolpe kasiko naiz bere alaia Beraien trampan erorin nintzen ba Ordaindutko diet bere ala Ukabilkadaz Zeinek dio Tregua denik Gero ta presio gehiago Sentitzen dut Bizializateko Beraien joko alegea bada Asiko naiz oianaren legea Erabiliz egunero deskantxo ingabe Ostikoak, zartadak, ala alerketak Horta induko diet bere ala Ukabilkada Badakit ez dela itokia Baina beraien portaera ez da ere Dena bihurtu zaipufo eta zorra Eman goien egurra gogorra Ikusiko duzu ezertan bihurtzen den Aserre dagoen edo zein gazte Andrea Zaharra bat jatua jubilatam

que nos hemos dado cuenta de los desahucios cuando ha llegado a los de a los de economía media, porque cuando los desahucios eran para los peruanos, para los ecuatorianos, yo, parece que no nos dábamos cuenta de nada. Tela, ¿eh? Tela. A los ecuatorianos que llevaban tres meses en España les daban crédito de bienvenida, se les daban un 120% de lo que valía el piso. O sea, si el piso valía 100.000, les daban 120.000 sabiendo que no lo iban a poder pagar los pobres. Eso no lo sabía. Que ya se han vuelto para sus casas sin piso, con el dinero que han puesto y encima con el pufo. No hay derecho a lo que han hecho. Y ahora el rescate <laughs> Esta es, buena, ¿eh? es que no sé ni si creerme, si es así es que es alucinante. El rescate hay que darles el dinero, los miles de millones a los bancos. Y los bancos se quedan con los miles de millones del rescate y los pisos. ¿Para qué voy a ponerme de mal humor en este país? Es que no tiene sentido. No sé, nuestros políticos también, qué verdes están, ¿no? <laughs> Qué verdes están nuestros políticos, los de antes y los de ahora. Ole tú, ole tú. Muy bien, presidente, pues le agradecemos mucho el tiempo ¿Qué que ha Anita Pastor? ¿Perdón? ¿Qué pasó con Anita Pastor? <laughs> ¿Ah? Ya no está. Tierra, trágame. Bueno, no decía que había independencia en los medios y que por el profesionalismo los periodistas garantizaban que hay independencia. Toma, Moreno. Mira, eh, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. Más claro, por pamplona. ongi etorriak, ongi iritsiak, ongi elduak, izan zaitezte gure pixitari saiora. Gaurkoan, gure zientzia gizonik entzutetxuena, garrantzitsuena, punta-puntakoenaren eguneko eguneroko tasunari, bisita, edo, obesan da, bisita, nahiko geniok egin, baimenaz eta komplizitateaz. Bera, Jose Michael Etxenaik fiziko kimiko nigromantea dugu. Bere nionostiko fizikiz kimik grundik zentrura urbilduko gara gure pisita egitera. Ara urbildu eta gure Jose Michael lanean ziarduela buru belarri topatu dugu. Zientzea gizon garrantzitsu, sonatu, famatu eta entzute txuau. Neka ezina da, geldi ezina, eta aurretik jakin ezina duen berezko izaeraren berri badu ere. Sekula ez dugu jakiten zein izango den gure pixitatuak duen jarrera, baina ziur gaur de, gaurko saioa interesgarriari esker Jendeak euskal genio talentutxu hau betu ezagutzeko parada izango duela. Kaixo, Jose Maik! Ongi, atorri, Xavier, ongi, Eskerrak zuri, Jose Maik, hemen zure templuan hartu izanagatik! Ez, ez, ez, eskerrik asko zuri, Xavier, eskerrik asko ona etorri izanagatik! Bai. Ez, ez, ez, ez, ez, Jose Maik, eh, eskerrak eh. zuri, gure deiari arreta egiteagatik! Eskerrik asko, eskerrik asko, benetan, Xavier, benetan, Egiten dira zen eh eh ora Ez, Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez! ez, ez, ez, ez, sus sus sus sus sus Bueno, bueno, bueno, sus sus bueno, bueno, sus sus sus sus sus sus sus sus sus sus sus sus sus eta sus sus eh! Ez ez, zuri. ez, ez, ez ba, ez ez ba, Jose Maik, eh? ezkerrak zuri, eh? Bestela, nire saioa nola de montre beteko nuke, eh, zer izango den gure saioa, zu bezalako, gizak interes garririk gabe, zer izango ditzateke? Hale, ozer eta irbo esan behar izut, ez ez, norbaiti eskerrak emapan maiz ezkio, zuri da, kore, eh? Horrelako saio interesgarria egiteagatik, eskerra estoi! Bueno, ba, eh? eh, baina... Eta ez diot nire kuñatu azalea gari... Eh, jose... Eh eh, eh, eh, eh, eta... Eh, ez... Aina orkez leon azalerako, bai. baizik eta... Euskara eta zientziari... Zientziari egiten diozun ekarpea gati... Ondo da, ondo da, ondo da, ondo da, ondo da... Miazio txuri! Jose eh? Maik, orduan... pilota partida batean gerta ezin dena hemen gure artean gertatu da, ezta? Berdinketa izan dugu bera orkezpen ezta? Ordu garen, ez bai, esan dezaket, pixitarekin hasiko galera, ez da, ondo zu Bai, noski lagun, az, zaltezte pixarekin, pixitarekin, ba, barkatu. Oso oso eh, mm. ah, Megauen diaz! Ez dakizu ze nuen, eh, barnean pixitari, eh, ez da? E ekiteko, ze? Eh. Bai. Eteretik nator, aguantatzen... Sostengatzen, ene gernu maskuria itxita mantentzen, bai... <laughs> Zene botelan, egiten, pixa, egiten, alfombra horrek hogei mila euro balio ditu, ze hostia da, hau, me cago en dios, me cago en zua ahora de min, gancho tóxico en campanilla en punta en punta, punta de punta, punta de punta, punta de punta, cago en dios, Ez en pisa hemen! Ah, pisita ta ze hostia, ahí en mire. Hau gozamen, hau poza, alaitas un algar, alaxai, la xai, al día, uchal día, baina, eh, eh, bueno, eh, eh, eh, eh, orche usten dugu, gure Jose Maik, estimatua, gu jipoitu eta poliziari deitzen dion bitartean, urrengo astean, beste pertsona, ezinbesteko batengana zuzenduko gara gure pixita egiteko Ondo izan, ondo pasa, izan untxa Belaute ya pixa egite, me kago en dios, gelieto me kago en hostia Gelieto gotea, Xavier, puta, alfombra horren, alfombra horren hostia da, alde benit Alde, alde, concha, me cago en dios Me en Zintzilik irratia Galeko abaretako abaretako Beora gutxi Beora gutxi Matxura bat Egun Bueno, lagunok, zenorako esperientzia. Ai, bai, gogoratuko dizue gu gaur musikarien eguna dela. Ai, zato okeak Eta gure makarra okeak dauzkagula bertan zuen ez mezu eskutatuetan topatzen dituguna bestiak. Bai. Gure epostara iristen direnak. Bai, bai. buruan arroba abildua gmail.com bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. eta ara nondik heldu zaigun gure eh, elbide mm, elbide elektronikora elektronikora genuke ba, abesti, beste, abesti politxa bat oh, oh, oh. Bai, bertan bertan gazteizeko Pilila sexualek, pilila sexualak ditzen dira, eh? eh? Eh, eh, eh, Alarondik bidali diguten Ba, ba, puri puri handagoen gai bati buruzko abesti bat, hau da, bakizu, eh? Ba, Hombre, puri, erarte puri, eh? Aio puri, aio. Ah, ah, puri, puri, puri, puri, puri, ah, puri, Bueno, bai. tira, ba, ba, kizue, eh, bai, eh, jakingo duzu da honezkero Gure eusko jarra alako potere mm, aldaketa bat baino kromo aldaketa bat Hau da, batzuk usten duten eserlekoa, bero bero dagoela oraindik Beste batzuk betetzen dutela berein, berein ipurdiekin ez da? Ui, ipurdi petrala Bai <clears throat> Aio petra, aio petra Eh, pe eh petra, aio petra petra, petra, petra, aio petra Jesus, eh, leio eitsi dugu, ha? Ah, beste ja, baina ez ditu Bistira guztia daude hemen kanpoan entzuten gure irratxa Tira, ba, eh, eh bezala entzuten entzule maiteak, ba bai, ba, mm, ipurdi, e, ipurdi eserleku aldaketa horrei buruzko abesti batekin datozkigu, bai, e, alpatu izkizu egun, gazteizeko pilila seksualak taldekoek, taldekoak. Eta, mm, ez dakit, hauek, E, musika estilo neko poperoa, eh? neko lasaia egiten. Popero! Abizatu Ez hau egingo milikirekin, eh, kompa, zean... Como eh, ¡Jodido! Estado de Nekin Emilio, Emilio Emilio el senior. Miliki elektronikua. Ai, miliki, miliki elektronikua. Eh, egingo milikirekin zea kolaborazio bat. Ba, ez Edo moldaketa bat. Dagoeneko, bazuela, Arturo Fernandez egin, eh, bazuela, oh, eh? bat ah, ah, ah. entzun dugun... Eh, bai. Aktore espainal horrekin esaten duna. Bai, bai, bai fera joateko, ba, zure... No, deko, itxura zure, guapa ekin joan Bai, itxura politiarekin joan bestela, ez du la merezi, mani fera egitea. Gero bestela, arrapatzen zaitu zenean esaten, kompañero, soy kompañero, soy kompañero! Ba, e, guapa o jare bartzara ah, Makilla tu, eh, jo que ez dakit eh, Bai, bai, bai, komedietan eh, jasangaitzen eh, izar hori eh, Arturo eh, kupina hortaz ez gara arituko. Baina bai, bai, bai jarriko dugula, ez da, ba, gure bai, bai, gaztezeko eh, talde lagun honen abestia, da, pilila sexualen azken arrakasta, edo, bai, azken izango da, lehenengo alkarreteke, baina azken ere. Eta abestaren izan burua zen da, e, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, Bai, Helda, Julio, Julio Catedralesi alako homenaldi batean mm. idioten, hei horrekin baina, hei heltzale, deitzen da. Hei bai. hey, heltzale. Eh, eta ez hel, heil, eh? Ez heil, eh? Eh, eh, Eta hel, hel, hel, hel, hel, da infernoa. Bai. Hel, zale. Bai. Hel, zale. Infernoa zalea. Bai. Hel, zale hori, hori, hori, hori, eta dagoeneko Euskal Herrian heavy metal talde um, horrela ilun baten izan izango da, ez da, hel eh, txale. Ba, zegoen talde bat hortikan, eh? Bai, gel eh, hori, hori. Bueno, ba, lagunok, ba, guazan entzutera besti hau. Bai, gazte izatik, pilera zizugalak. Goxatu, goxatu, xante Sicilia gurean. Ia. Yeah. Gel txale zezale. Y uno de los invitados, pues le comenta a uno allí, oye, la novia, qué fea. ¡Que me caso! Es horrible. Dice, perdona, dice, oye, que es mi hija. Ah, perdona, no sabía que eras su padre, no, yo soy su madre. una muy buena televisión. 10 segundos y tiempo. Es ensayo sobre la lucidez y José Sara Tago No. Cago Ella es para cagarse allá. ¿Quién era el preso 46.664 de la cárcel del Robben Island? Eh, uh, uh, uh, <laughs> Ni idea. Jesús. Buenas tardes. Se hace una muy buena televisión. Muy bien, muy bien. Muy bien. Tú eres asesora, pero exactamente cuál es tu cargo. Secretaria personal de la presidenta de la Diputación, doña Luisa Pastor. Enhorabuena. ¿Cómo llegaste a tener este trabajo? Eh. eh mm, ¿Cómo llegué a tener este trabajo? Bueno, porque yo llevo dedicándome también a la política y esto mucho tiempo. Claro, claro. Pero eres militante del Partido Popular. Sí, por supuesto. Y eso es importante a la hora de conseguir un cargo de asesor. Bueno, tienes que también tener la preparación necesaria para tenerlo, evidentemente. Aquí huele malísimamente, pero muy mal, muy mal, muy mal como si hubiera algo corrompido. Pasaste muchos exámenes para lograr este puesto de trabajo. <laughs> muchos, sí. <laughs> sí, sí, claro. ¿Qué tipo de exámenes te hicieron para conseguir este lugar de trabajo? Eh, bueno. <laughs> No sé, que no sé cómo se consigue un puesto de asesor, por eso te lo pregunto, es que no es desconocimiento. Yo estoy a disposición de la presidenta, la presidenta me conoce y soy persona de confianza de la presidenta. Muy bien, o sea, te eligió a dedo. ¡Zasca! Sí, bueno, eh, si lo quieres ver así, sí, claro. Muy bien, muy bien. ¡Ay, qué gracioso! Zapatero es uno que, estuvo viviendo en Moncloa y que cuando viajaba en avión, aunque fuera solo, sacaba dos billetes. Sí, porque pensaba que su idiotez era pasajera. ¡Qué fuerte, tío! ¿Cómo lo dice? ¿Y qué se cuenta hoy en las redes sociales? Se rumorea que Zapatero va a escribir un libro títulos que le daríamos cada uno al libro de Zetape. Un, dos, tres, responde otra vez. La insoportable levedad de mí es uno y solo para tus cejas es otro. Esto se pone interesante. Cuando Halloween llegó a la Casa Blanca. A mí me da pena el chico. La nada, ese es muy bueno. El de la nada es. De la nada, efectivamente. Engloba muchísimo. La náusea como el desastre, mira. Tomároslo con sentido del humor, que es lo que yo voy a hacer. ¡Ay, qué gracioso! zintzilik irratian gaude, bai, bai, bai eta no? beste bat irratietan ere Euskal Herrian, hor, bai, musu, musu, eta besarka ondi bat, eh, hor, e, dauden irratientzako bai, eta gainera matxura buruen tibili munduan jartuten irratientzako musu handi bat bai. eta e, bueno, e, zer gertatzen bada espero dugu fiantza ordaintzea bai, eta garekin Hemendik eh, gorentziak eh, zure psikiatrari Ze, argita garbi dakigu, saio hau entzuten bazabiltza mm, Psikiatra baten bisita ere egiten duzula noiz benga benga kontuz Bai, pixetarekin bai, saber bai, euskal zenditzen Biltzen, bai. baza, bada, bada, zure txera, zer datorkizun. Baina, bueno, egun no, kasuan. Baina, egun baina bai. agurtu baino lehen, eurrengo aste buruan, e, eh, bueno, bai, e, hemen egun gara, osa eurrengo astean bai. e, e, durango kazoka, masoka datorkigunean, bai, bai, bai, bai. durango aztea eguna edo... Bai, bai, eh? durango e, euskal kultura eburuz egiten dena azoka hontan, ba, oikoak izaten garela, eta egon gara urten ere. Egon gara. Ba, ba, ba, bueno, e, mar o, o, o, o,

es un fascista. ¿Por qué no te calla. ¿Por qué no te calla. no te calla. Ustedes saben que José María Aznar, ese señor es un fascista. ¿Por no te calla. Fascista. ¿Por qué no te callas? Calla, calla. ¿Por qué no te calla. Fascista. Y lo repito, un fascista. Calla, calla. No, con respeto. Un fascista. Calla. Con respeto. ¿Por no te calla. Te peto, respeto, calla, Un fascista. Yo.